Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Eso dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí, porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Eso dando y dándole sin parar tú encima de mí, yo encima de ti. Ah, ah, tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno, pero me dejaste el corazón frío e invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche quien la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y si me que yo más nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado y ya me ha pasado me han abandonado y ya me ha pasado que no está a mi lado y ya me ha pasado. Porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar. Papi, qué penita, tú qué maldición. Mm. La paleta dulce, azúcar de algodón. como si fuera tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todo lo recordate. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí porque la noche de noche fue algo que ya no puedo explicar.